Formakuntzak proposatzen eh, dira kargo horietan. Adibidez, esan joan zurekin, azparnen ze proposatu zai langileak? Azparnen eta orokorki azparneko lujaldean, jamar da beti izena Azgerria da, ba, amika egi dira. Eta bez, egi eh, proposatu azaiena, ba, bestetan bezala orain guaxiginen gu bimilat amekan uste dut, hori da. Uh, formakuntzak proposatzen, beti gauza bera da, ez dira, eh, langileak ez dira, ez dira behartzen, ari ikastera, oen ez baituko legerik hori behartzeko, baina proposatu azaie, nahi badute, Eh, euskara ikastea eta ongi espikatu zaie lan formakuntza bat dela, aekak egiten duena, lanean erabiltzeko ondotik, eta, mm, eta lentasunez eh, aut, eh, begiztatuak izan dira, ajera egiten duten angileak, edo aurrekin ari diren angileak, horiek e, proposadezaten zerbitzu bat Euskaraz. Da, e, Jone Josie, lan orduetan egiten dira formakuntza horiek, Bai, prisoski hori da helburua azkenean eskola ikastea izan dadin eh, beste edo zein formakuntza bezalako formakuntza bat, beraz baldintza honetan, eta orduan eh, eskaintzen zaie lan orduetan egitea, Uh, goiz bat hastean eta gero ikastaro jinkoekin. Uh, funtsezkoa da eta gero uh, nik uste guk ere teknikari gisa saiatzen gira albezain bat edo akompainatzen, laguntzen uh, formakuntza denboran hori. Uh, eh, Dibidez guk uh, uh, ere egiten dugu, eta ze bada eskara ikastiarena, eta gero nik uste mail batera iristen diren entzat, pratikatzearena, izkuntza aldaketa ere eragitea, eta hortan ere laguntzen saiatzen gira. Aize, onartu dute langilek, astapeno hortan? Nik, eh, nik erran ezake, bai, eh, gure kasuan, e, eh, baskin motivatuak dira, gure ameka errigira. eta, e, behar bada, gehiagik ere nun baiten, zinbait izan diegu guziei erantzun, elkargoan adibidez. eta, orduan, eta ere formulak ezbait ziren beti egukiak. Beraz, Bai, nik, nik positiboki balio, uh, baliatzen dut, edo baloratzen dut. Gure kasuan, uh, askoz lehenago hasi ginen, bimina an uh, eh, jakin behar da, lehenagotik ere errekoetxe batzuek ne hartu zituztera, eta ordon batzu jada hasiak zirela formakuntzan. Uh, egin dut kalkuloa, berro bat langile pasa dira, edo formatzen ari dira gaur egun. Eta siur, ogoita sei dira Euskaldun du direnak, beraz eh, ez da gaizki. E, Zer representatzen du eh, Euskara badakitenen eta ez dakitenen arteko proporzioak, langileen artean? Ba, hori da erdian, ah, e, <laughs> langile guzien artean ez dakit baititugu gotor batzu oinu, e, bat batez ere bi ez direnak oinu erabat sartuak dinamiketan edo langile batzu dituzenak formakuntzan. Ehm, ben ikuste uh, eh, proporzioan errigusietan baditugu Euskarazko zerbitzuak. Eta, xaintion dukutia, azparneko eskualdean, ala txuda ere? Ehm, <laughs> ez ditugu egiaan eh, langile guzi-guziak eh, ezagutzen, uh, ez da bat, ba, zuen bezala badira erri handiak, eta ara, gero ideia da izaitia inala ala, erri bakotxan uh, proposatzea, hori da, eta gero, gero erriko etxe bakotxak behar du behar du antolatu ere, zenta teknikoki, ba, janduen bezala jonek, badira, aste guzietako kurtsoak, eta gero ikasta litrinkoak, zenta aekak, eh, ba, estimatzen du, eunta irurugai, eunta irurugai ordu, eh, baino baina gutiago egiten urtean, ez dela eraginkora. Zer, artetan joiten mazira, ez duzu zira lotzen eta ez zira goiti joiten. Bez, behar duzu, kokatu, oren guzi horiek urte batean azartako haste guziz egiten duzte kurtsuak, goiz bat edo atxalde bat, eta gero uh, eh, kopurura heltzeko gehitzen dira iru edo lau haste trinko. Hala, piskat hori zen, eh, hori tarazina inoen piskat uh, eh, nola pasten mhm. zen. elkargoek eta erriek dute hori dirustatu? Uh, bai, beraz, uh, jonek zion bezala uh, formakuntza profesionala da. Bez, guk eh, beste formakuntza, guk erraiten dut funtzionario edo administrazio publikoetako langilek badute um, formakuntza kutsa bat, CNFPT deitzen dena, eta horrek ditu dirustatzen gehien bat formakuntzak. Bez, astapenetik, uh, eh, denboran EEP eta ekaere eh, urbildu ziren CNFPT-etik, harditzen hard uh, formakuntza horiek bere gain ere parte, hartzeko bederen. Baina astapenetik ez ez zaukan dute, Beraz, uh, eh, EPEK du uh, eh, kompensatzen uh, eh, ZNFPTek maiten ez duen parte bat, beraz, orain arte ibiltzen da, jana idu errielkargoak parte, uh, parte hartzen du herren batean, gero errikoetxeak biztan dena, bera baita langilaren plegatzaia beste herren batean, eta uh, EPEK finantzatzen du gelditzen den uh, undar hori, eta eta orain arte hola biltzen da gero noiztenka ez dira erenka pixkat gehiago da menan hola irunaka dira dirustatuak formakuntza horiek bai, aekarrekin egiten direla eh, janduzie formakuntza horiek eh, formakuntza berezi batzu dira langilen dako edo dira aekako eh, kurtson normal batean besteekin hasirik eh, Nola pasten da? Bai, prinsipioz dira eh, lanari eh, lotutako formakuntzak, egokitutako formakuntzak dira. Ea, ze, elburua da langile horiek gero autonomian lan egin dezaten haien eh, lanpostuan, orduan naekak egiten duena da. Langile horiek begistatuak direnak mailakatu, begiratu zein den lanpostu fitxa, ze maila duten euskaraz, balin badute maila bat, eta horren arabera proposamen bat egiten diote eh, kolektibitateari. Nahi nuen ejan ere, Uh, <laughs> gure promozioa iteko, baina uh, eh, dibidez eh, bat ditugula ere aurzaindegietako langileak, hori izan baita estrategikoa, eta mo, naiz eta ez diren beti erriko etxearenak langile horiek ere kontuan hartzea. Uh, uh, aurzaindegi batzu langileako, eh, aurzaindegiako dolarik ere laguntzen ditugura. Eta ere, gero atzemen kasuan, ordezkapenak, Ah, aipatzen ipatzen baitzuen eh, eh, ba, batzutan zaila dela antizipatzia nola, nola libratu langile bat, ordezkapenetan ere parte hartzen dugu. Espazio publikoan, senditzen da kambiamena, eskorraren eh, aldetik, azparnen, ala ere hori asiz gerostik, nahiz eta berantago hasi den, San Ha, ah, galdera, una irritar guziak behar ditak egaldein, um, <laughs> bai, kambiamena, gero iku... Um, no, Uh, eh, <laughs> izpirituetan ere nola, nola, nola ikusten duten, e, ze ikusten duten eskualarekiko. Zenta, bada, es, uh, eh, azparne mandezagun bada zinez eskual nortasun bat, eskualari buruz, gero ez dira bertzaetasun ez dira, eskualari buruz. Badira, badire eskualdunak, jendeak badaki, jendea ibiltzen delaik eh, hain isaltegietan, eta jendeak badaki. Gero administrazioan eskoara ikustia hori oino hainitzek ez dute, mm, ez dute deklik hori, eta guaurek batzutan eh, administrazioan txartzean, Uh, ez dugu pentsatzen, baina unek eskora badaki, eskora zartzen alniz. Zen da hori bon, barneratu dugu eta <laughs> hola da. Baina um, emeki emeki langile horiek badakite, oai berda ekilan eskora zaizan eta, eta kambiamen hori, Bon, emeki meki dinen da, baina bon, lehen pausua behar dute eskola jakin, <laughs> oinarritik hasten gira behiz. Zuen atletika, eh, Ione Josie, errobiko eh, erriel kargoan, ikusten duzu? Nik, uh, bo, iduritzen zaitala ere eman dugula bat, bo, ez da sekuran askin oski, <laughs> baina uh, amaika hori erri horien artetik ala ere, behintzat ajeretan, eta bo, ikusten da, edo entzuten da geroztak joi euskara, um, batetik hartuko eta dibide bat, bo beti hartzen dudana, da itxasuko erriko etxea. Uh, itxasura deitzen duzularik, normalean beti baduzu hitz bat Euskaraz. Ez bada, eh, Euskaraz erantzuten dutela. Bederen, egunon edo keinu bat emait, egiten diote erritarari. Eta hor, zerbitzu guzi-guziak dituzu euskaraz jasotzen ahal. Gero ikusten dugu ere, uh, bo, itzulpen ahloan, eh, uh, izan baini, bizen bai, bai, bai gira itzulpenetan, uh, guk itzulpen kutsa bat bat dugu, uh, aski handia, eta hainitz, hainitz baliatzen da, Ehm, ba, bereziki bimila malautik, eh, beraz, eskari hainitze, deliberuak, bildumak, aktak, berri paperak, gutunak, beraz, kuretzako keinua ehm, keinu eh, importantea da, eh, batetik, uh, Borrek egin nahi duelako, badela konsientzia hartze bat. Eta bestetik, egitarari ere mesu argi bat helarazten zaiolako, hau da, hemen gurekin Euskaraz egiten alduzu, eta guk hori lehenetxin nahi dugu. behar Berbada, Uh, errepikatu, eh, erriko etxeak, fe, ongi dela langileak edo langileak edo eh, erritarrak euskalduntzia, baina espazioak ere sortu behar direla, ze euskalduntzen badu zuri jendea, zinbadu erabili, gero uh, ez du funtsik, bata bestearekin doa. Eta erriko bizike estrategikoa da, edo kolektibitateak, arlo horretan, azkenean, uh, Ba, nik beti jaiten dut, eh, erriko etxe batean, uh, txortzen gira, bozkatzen dugu, ezkontzen gira, tailtzen gira, gure bizikoak eta guziak erriko pasatzen dira, jubileko zerbitzuak dira. Erreferentzia eta autoritatea egian ere, beraz, funtsezkoa da administrazioan eskalduntzia. Hala, erran dugu, dirustatzia eren bat erriko etxeak, epek ere, eh, eren, bat, batez pagatzen duela, eskuararen erakunde publikoa dela horretarazten dugu epe biztan da, eta jaskoa baino euneko lau ez helduko zaio aintzin kondua, erriekin eta erri elkargoekin partaidetzek dute hori pairatuko, eta bon, hori berritxarra zuen desmartxar buruz, san antion duriti? Eh, Bistan da, berritxarra dela, sos gutio delaik, zeinen du? Ez, ez, me... Eh, euskal Gintzak egin du, ere dirurik gabe, segitu beharko du, baina no, e, serioski, ehm, bai, badira inbat ahlo, nun beharko dugun, beharko ditugun aterabideak atseman, gero, Be, hartzen zuen bezala, oiek erabaki <laughs> politikoak dira, eta gu eh, kadearen puntan gira, behar ditugu aplikatu, eta nahi ala ez, behar dugu atera bat atseman. Gero, um, formakuntzer buruz, be, gero, da ere, pixka bat geotak geio, eh, erriko etxe eta tokiko eragilek, uh, uler dezaten, haien, haien erantzukizuna dela ere, ez beti uh, maleruski izanen hor berba astapenean zen diru zama, eta logika, fena, ahlo guzietan, eh, euskaran edo beste guzietan, dirua abaltzen da, berda, berko, da, beharko dira indarrak egin, ba, gero gu, zaki joanekin ere, eldu gira, elkarte mundutik, bez badakigu diru gutxirekin egiten, eh, <laughs> egiten dugu zerbait. Eta elkarteen mundua, kanal dute ere, elkarteen mundutik heldu dela, eta zuen gomitatzeko estakurua goizontan zen, uh, egin duzuela bideo bat uh, kanal eh, beraz, ostean aipatzen gintuen, formakuntza horiek segitu dituzten uh, um, langileekin, eganen dut, um, jone Josien, nola sortu da bideo egiteko gogoa? Bo, batetik... Uh iduritu zaigu, bazen kogika pasatzen zela, eta mm, ekarpen bat egiten algin nuela, baina ez baita espada bakrik baina guretzako ere lantresna bat izan ditekeela eh, langileak motivatzeko. Eta egia da, formakuntza zemaiten den eh, ikuspegia beti dela langileak formakuntzan, uh, klaseak filmatzen, uh, bidea luzea, eta guk erakutsi nahi izan dugu, ba, etzela hori bakarrik, baina lorgarria zela, eta lortu ginuela guk hainbat urteetan langileak euskaldun zen. Eta hori zen, gure lehen mezua eh, orain, goazen, nun baiten zoriontzea ere langile horiek, orain haien zerbitzuak euskaraz emaiteko gaitasuna, edo ahala, lortu baitute. Hori zen le lehena eta bi, Guste ere, bai, mezu politiko bat ere eh, agertarazi, non euskara lehen esten dugun, eskarari, eskarari atxikiak giren, eta nahi ginoen benetan eh, elkargoek, beren uh, erakustea pario hori egin zutela, eta, eta pozik zirela pari hori egina, egina egiteaz. Hortik egin da eh, bideoaren uh, gita sanantzenek... Uh, Bekauza bai, bera. <laughs> ba, e, Justu, zonbait minutuz, ez dena salatu gabe, baina eh, bideo hortan eh, zer jakeri da eta zer ikasi duzi ere, bide batez. Ah, zer ikasi dugun, abe, eh, biziki, age, lekukotasunak dira nebozu, eh, da badira bilo jalde, eta bako txetaik iru langile mintzatu dira, haien inguru, ikuste duzu nun lan egiten duten, haien edo eskola batean, edo erriko batean, eta gero ondotik, Eh, ba dira bi hautetxi, bakotxa batzo, bi euskara batzorde buruak, eta haiek mintzu dira ere, pixkat erakusten du, bon, ala, goza seriosak dira, eta eta um, di, emaiten dugun diru horrek, ba ditu emaitzak, zenta haiek badakite euskara batzorde buruak eta euskara batzorde bainan zomata autetxik, ez, ba, ez dira orta, denak ez dira horretaz oartzen, eta ikusiko dute ere, zelan egina den, simpleki, eh, ala, nune emana diru ere batzuk egiten matute, eta emaitza politak baitira, lan alan eh, garbia da. Eta horrez gain, eh, gehitu ditugu ere formakuntza bukatu zuten um, langilak eta uh, formakuntzan direnak. Zenta berzen erakutsi ere bazirela hainitz, ba, gaur egun ipar badia berbaia unta berroita amak edo gehiago, uh, gure bilu jaldetan eman ditugu, ala, benen bat, uh, argazki batzuekin, Hala, biziki molde simpletarinean, piskat, de, desdramatizatzeko, eta ikusiko gala, formakuntzak, baditu emaitzak, polita da, eta eta horai, jendek badakiten nor gali den Euskaraz ere, eta engana joiteko ez dute estakului frantzesez azteko, berko dute oi, alo, Euskaraz berko zua izan enekin, eta hori da pixkat. Eta nik justu uh, hori, eh, azpimarratzen dut, uh, zorion du, eh, genituela, eh, langile horiek... Um, Bideo horren e, bereztasuna, pixka, da, bi egi elkargo, elgarrekin eh, partaidetzan, eh, aizan zireztera, partaidetza hori urgunago abian da, nik uste? Nikuste ah, nik uste dut, uh, bo, eh, behar behar dela, ah, batetik eh, <laughs> aipatzen baituzue baitu zuen, dit, diru murrizketak, horra lortuko dugulako, ere, elkar lanian lortzen dira gauzak. Eta gero, ere, uh, nik uste publikoki mesua, mesua polit bat ere... maiten dugulako, ala, mutualizatzen ditugula ekin eta zendako ez, za ere mu batian baliagajia dena, beste batian ere baliagajia da, orduan, bakutsa bere aldetik ibili uh, ordez, eh, ba, balia dizagun elkarrekin eh, lankidetzak egiteko. Laburki bukatzeko esan antion duruti, uh, itzorduetan, eh? Boko rika da ipatu dugu. Gilbert uh, Dalgalian ere, ginarazten, bai, gione, <laughs> kamiamena? Bai, Gilbert Dalgalian dugu Ejobin... Eh, uh, eh, ah, Ejobin, <laughs> barkatu. Hortako, egin dizut gaino. Bai, Ejobin, martxoaren... kambiamena zela etzela gehiago heldu, mhm. ala, ginen da. <laughs> martxoaren emez hortzian, kanboko erriko etxan zazpiontan. Eh, Horre, uh, gehiago lehen buruz, eh, hitz egiteko. Ados, eta korrikan ere... Korrikan ere parte hartzen dutela, hartzen aldugu bukatzeko, uh, biehi elkargoak... Bai. Eh, eta bai. Ez dakitzen autetxeko inoinen duen korrika. Deialdia zabaldua, gure ba. kilometroetan ba. jendea gertzeko. Eta bideoa kanaldu deren eh, webgunean, ikusten aldela? Bistan da. Bai, Ara, ebe gomitatzen zaituztegu, entzuleak horren eh, ikustera, eh, nik egin duta, bizki ikustatu zaut, <laughs> ala egeiten aldut. Eta beraz eskertzen zaituztegu, Ione Josia eta Xenantion Durriti, gurekin izanik goizuntan? Mir esker. Mir esker.